Анатолій Георгійович теж мав би спати, коли роздуми його не мучать. Напевно, не мучать. Стоячи під душем, я засміявся такою дивною, здалась мені думка, що лондонський молочний туман колись стане прозорим, стане повітрям. Вимкнуться оранжеві фари в автомобілів, а літаки затремтять, продмухуючи двигуни, і майнуть у небо таке високе що птахи в ньому про тумани навіть не чули. Полін подзвонила до мене серед ночі. Я навіть не збагнув зразу, що то вона, бо голос у трубці був глухим до невпізнання. Замить вона постукала в двері. Дзвонила, певно, для того лиш, щоб розбудити мене. Підібгавши ноги, Полін сиділа на кріслі в кутку і терла долоні, доки я не кинув їй шарф, щоб зігріла їх. Розкажіть мені про свою країну, попросила Полін. Все одно я не можу спати. Думайте про мене, як хочете, але розкажіть про вашу країну. Я бачила тільки трьох людей, що походять із неї вас, Полякова та Дмитрієвича. Останні двоє відпадають а мені ж там жити, в Москві. За вікнами їхав пізній вантажний експрес, везли молоко для Лондона. Жовті смуги світла повільно ковзнули по стіні номера і вийшли з нього. Потім з'явилися ще раз і ще. Там, певно, ціла колона їхала. Щоразу прожекторні смуги висвітлювали обличчя Полін, яка сиділа з ногами в розлогому фотелі притуленому до письмового столу. Чоловік пише там холодно, і постійно дмуть різкі вітри, що приносять пил. Але місто красиве, люди гарні. Все вірно, Полін, усе вірно. Не знаю, як відносно пилу, але з людьми все гаразд. Полін затулила обличчя від чергових автомобільних світел. Пересядьте сюди, тут є друге ліжко. Автомобілі проїхали, і я не побачив обличчя Полін, коли вона відповідала мені. Так хотілося б зустрітися з вами там у Москві, але знаю, що цього не буде. Гадаєте, не долетимо? Долетимо, Вікторе, долетимо, відповіла Полін з темряви і замовкла вона вперше назвала мене по імені. Я заплющився і деякий час полежав мовчки, чекаючи на наступні слова Полін. Потім натиснув кнопку нічного світла в себе над головою і побачив, що, підібгавши ноги в фотелі, Полін спить, поклавши голову на високу спинку крісла, рівно дихає як заспокоєна дитинча. Мій шарф лежав на плечі в неї, спадаючи одним кінцем на стуленій і переплетені пальцями долоні. Не наважившись будити її, я взяв ковдру з другого ліжка і кинув на коліна своїй гості. Полін не поворухнулась. Небагато є на світі речей святіших за жіночу беззахисність. Серед ночі я відчув крізь сон, що на сусідньому ліжку хтось спить і почув руку на спині в себе. А може, то наснилася віра і дім, до якого ще летіти і летіти. Ранком я знайшов на сусідньому ліжку шарф, з якого було викладено хімерну квітку, де в центрі лежала цукерка. Жінки завжди мають у кишенях казна що. Я розгорнув цукерку і, розжовуючи її, слухав, як радіо передає, що на південному та східному узбережжі буде сухо й тепло, значить, туман минає проте за вікном сіялася мжичка.